الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin da yau yana yin karatu cikin littafin muwadda wallafar babban malamin hadisi malamin fiƙi imamu malik ibn anasin rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba karatunmu na ƙarshe mun tsaya ƙarshen hadisi na 260 a cikin kitabu salatin laili a yau za mu tashi hadisi na 261 a dai cikin kitabu salatin laili babu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama fil wutiri imamu malik ya ce wannan babu zai yi magana akan sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wutiri a wutiri kunga babin baya ya yi magana sallar dare ne to shi kuma wannan babin zai magana wuce mai bambancin sallar dare da wutiri akwai bambanci ko abu ɗaya ne mai bambanci na? eh mm. karatu ne karatu ke zan kira shi na gama hmm. na'am hmm. a wannan bayanin su ne kai tarifin su gaba da bambanci muke magana ana nan dai ba su bambanci ba za rasa ba <laughs> <laughs> wannan ta'arifi ne kake ba da eh. rana wace rana kuma wuce rifa ake wani ne a malara abu magana shi haka ne abu da ya ne amma me yake dan bambanta su wannan wannan wuturi ne wannan kyamun da ya ce domin mun yi bayani can baya muka ce salatun laili ko kiyamun laili ita ce sallar da aka yi tsakar dare muka ce tsakar daren nan kuma yana farawa daga faduwar rana har zuwa fita alfijir kaga duk wannan lokacin ake musu wanda ya yi sallar dare mai za ka ce ya kiyamun laili wanda ya wuturi me yayi kiyamun laili har muka ce ba tsayuwar daren gaba ɗaya ya halatta ana iya ta da wuturi kadai kaga abu ɗaya ne amma akwai ɗan abin da ya bambanta su to wannan ɗan abin shi nike tambaya haka ne amma akwai yadda ya kamata ka fito da magana. ita bambancinsa kawai shi ne wutiri da ita ake kulla sallar dare da aka duk sallar da aka yi farkon dare kamun a yi wuturi ita ce kiyamun laili wadda aka yi last ita ce wuturi mun fahimta kaga ita wuturi kenan ƙarshen sallar dare ko kuma sallar da ake kulle sallolin dare da ita ita ce wuturi to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin wuturi wuturi a cikin duka sallolin nafila kakaf ita ce sallar nafila wadda tafi kowace sallar nafila karfi a wajen wasu malamai wasu malamai na ganin raka rakace alfajir ta ta. amma kun ga saboda karfin wuturi ya kai ga mazhabin hanafiya su suna ganin sallolin farin lama guda shidda ne ba biyar ba suna karawa da wuturi kaga wannan zai nuna maka e eh, sallace ce mai matukar muhimmanci kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya lazimci ta na hanafiya eh su wurin sallolin farilla shidda ne sai suna sa wuturi ta shidda ne duk da magana tana da rauni amma dai kaga ai abinda zai dauki malami har ya sanya ta cikin sallolin farilla yana nuna maka irin karfin sallar a wurinsa to wannan babi zai mana maganar yadda manzan Allah yake mutuninsa ƙala Kala haddasa haya an malikin an ibin shahabin an urwata ibin zubairi an aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam an na rasulallah sallallahu alaihi wasallama kana yusalli minan laili ihida ashirata raka'atan yutiru min ha biwahidatin fa'iza faraga istaja ala shikkihil aiman Wani hadisin imam malik ya karbo daga ibn shihab ibn shihab kuma ya karbo daga urwa dan zubairu an aisha ta urwa ya karbo daga malamarsa aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce annar rasulallah sallallahu alaihi a kana yusalli min al-layli ihda ta raka'a manzan Allah yana yin goma sha ɗaya a dare sai ta ce yutiru min habi wahidatin yana yin wutiri da a daya daga cikin ɗaya ɗin nan kaga goma ita ce ne kiyamun laili ɗaya ita ce ni ita ce wuturinsa fa'iza faraga idan ya ƙare istaja ala shiqihil ayman aisha ta ce yakan kishin gida akan tsagen jikinsa na dama lil istiraha min tulil qiyam saboda ya dan kishin gida ya huta saboda doguwar tsayuwar da yi a cikin wannan sallah mun gane to wannan kaji yadda manzon Allah yake sai yana yi da raka'a nawa da raka'a daya yana yi da raka'a daya raka'a goma sha daya yake yi sai ta ce a raka'a daya ita ce wucirin raka'a goma kuma kiyamun lebe mun fahimta to kaga manzon Allah yana yi da raka'a daya قال حدثني عن مالك an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi salamata ibn abdurrahman ibn aufin annahu sa'ala aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa kanat salatu Rasulillahi, sallallahu alaihi wasallama fi ramadana faqalat ma kana Rasulillahi, sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi gairihi ala ida asharata raka'a yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli salasan faqalat aishatu faqultu ya rasulallahi mu qabla an tutira faƙala ya aishatu inna ainayya ta namani wala ya namu kalbi imamu malik ya karɓo wannan hadisin daga malaminsa sa'id ibn abi sa'id al-maqburi al ana abi salamata ibn abdurrahman ibn auf shi kuma ya karɓo daga abu salama ibn abdurrahman ibn aufin abu salama ɗan gidan abdurrahman ɗan aufin ne waɗansu malamai suna cewa sunansa ismail da haka abu salaman alkunya ce waɗansu kuma suka ce abdullahi sunansa abdullahi au ismuhu ko kuma wasu malamai suka ce a sunan nan nasa kuma shi ne alkunyarsa shi ne sunansa kuma shi ne alkunyarsa abu salama ɗin dan gidan abdurrahman dan aufin ne tabi'i ne amma mahaifinsa sahabi ne shi kuma annahu sa'ala aisha ya tambayi aisha uwar muminai zaujin nabi sallallahu zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama matar manzon Allah yace kaifa kanat salatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan ya manzon Allah yake sallarsa a ramadan faƙalat sai aisha ta ce ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zidi fi ramadana wala fi gairihi ala ihida asharata raka manzan allah sallallahu alaihi wasallama a ramadan da ba ramadan ba aisha ta ce ba ya wuce raka a goma sha ɗaya baya wuce raka a goma sha daya yusalli arba'an sai ta zo da yadda yake yin su ta ce yana yin raka a hudu falatas al'an husnihinna wa hinna. aisha ce kar ma ka tambayi kyawansu da tsawonsu kar ma ka tambaya Kyawansu da tsawonsu mana yanayinsu da kyau in yi ruku zai yi ruku da kyau ya cika ruku in ya ɗago haka in ya tafi sujjada haka sannan kuma yana dogon karatu aisha ta ma ka tambaya yana dogon karatu mun gane to sun mai salli arba'ad sai kuma ya kuma yin waɗansu guda hudun su ma ta ce falatis al'an husnihinna wa tulihinna kar ma kai wannan tambayar mun gane to anan anan yana raka hudu yana raka'a hudu raka'a nawa kenan takwas shin hudun nan in ya ce Allahu akbar ta tahiya bayan ya yi raka'a biyu ya sallama har sai ya je raka'a ta hudu ko kuwa yana yin tahiya a tsakiya na me ya nuna bayi saboda ba sai ya yi ba hmm. amma can ga ka'ida ya ba da ya ce salatun leli masna masna sallar dare a biyu sallama biyu sallama kaga wannan ka'ida ce tunan kuma sai ya sha sai na raka a hudu ina a hayanar da take <laughs> eh to malikiya su sun tafi a kan cewa wannan ka'ida da manzan Allah ya bada salatun lalin masna masna za a kawo ta cikin wannan hadisi saboda ka'ida ce ya bada suka ce manzan Allah ba zai bada umarni a can ba shi kuma ya zo ya saba ma wannan umarni ya ce sallar dare raka a biyu sallama raka a biyu sallama ce shi kuma ya zo ya hudu a cere kun fahimta haka maza maliki na haka su a malikiya ba a yin haka za ka yi biyu ka yi sallama ne wannan hadisun suna fassara shi da cewa kagare imam malik ya kawo shi to duk malamai ma sharhi galibi abinda suka ce biyu wannan duk da anan aisha ba ta faɗi sallama ba suka ce to amma sallama tana shigar su saboda wancan hadisun na salatun laili masna masna mun fahimta aka zurkani ya kawo a cikin sharhin wadda da daya daga cikin malamin da suka yi muwadda sharhi amma waza haɓa ƙaunin ila annal arba'a lam yakun huma salamun wala jidusa illa fi akhiriha an samu waɗansu malamai kuma suka ce a'a hudun nan hudu manzan Allah yake cirowa baya zama mun gane domin zai iya zama bayan ya yayi a biyu ya miƙe ba tare da ya sallama to kowannan baya yi zai yi raka'a ta ɗaya bai zauna ba raka'a ta biyu bai zauna ba raka'a ta uku bai zauna ba sai a ta hudu ya zauna ya tahiya sai ya sallama mun fahimta to wannan kuma shine zahirin hadisin domin idan da an yi sallama da ya kamata ita aisha da ke ba da labarin ta ce an yi sallama to da bata ce an yi sallama ba sai zahirin hadisin ya nuna ba a sallama waɗansu malamai sai suka tafi akan zahirin hadisin da aka sai suka halatta ana iya raka a hudu a jere ba tare da an shigo da sallama a tsakani ba mun fahimta da aka duwan da aka yayi in an yi hudun a jere babu laifi ga hadisi in kuma an dauki wancan hadisi na masna masna ana sallama tsakani ana sallama tsakani shi ma yayi kamar yadda hadisin baya nuna sun mai salli salatan to bayan nan sai ya raka a uku to wannan raka a ukun da ya yi ita ce ne wuciri daga uku ko shafayi da wuciri wa ce shafayi da wuciri eh ya nuna shafayi da wuciri na ciki ita biyun da aka ware ya sunanta eh mai yi <laughs> sai aka wuciri da ɗaya koko duka ukun ne wuciri miyun duka ukun ne wuciri nan ma malamai sun yi maganganu waɗansu malamai suka ce shafayi da wuturi ce kamar yadda malamai shafayi da wuturi ce wannan biyun tana matsayin shafa'i wannan ɗayar ita ce wuturin mun fahimta wannan shi ne zahirin mazhaban malikiya a malikiya wuturi raka ɗaya ce kwal wancan hadisi na baya nuna haka da aka su ba a yin wutiri da raka a uku ba a wutiri da raka a biyar ko bakwai su suka ce duk inda za a yi wutiri raka a ɗaya to amma wasu malamai suna kallon wannan ukun duka raka a ukun ce wutiri domin abinda ake nufi da wutiri shine mai mara odd number ko suka ce shi mara ake nufi to uku ba mara ba ce ba kenan wutiri manzan Allah wani lokaci yana raka a ɗaya wani lokaci yana raka a nawa uku yana mayan biyar wani lokaci to da haka waɗansu malamai sai suka kalli ukun nan a matsayin wutiri shi ya sa aisha ta ce faƙultu ya rasu lallahi? a ta mu ƙabla an tutira kakan yi bacci kamun kai wutiri kakan yi ka kamun kai wuturi to anan wasu malamai sai suka ce abinda ya sanya Aisha ta yi ma Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wannan wuturi wannan tambayar shine ai ba a yin barci bayan wuce ba a yin ba a yin ne ba a yin barci lano maqablal wuturi ba a yin barci kamun ai wuturi ana son in ka tori sallolin dare to ka haɗe da wuturi karka yi bacci a tsakani akwai wani su malaman da suke faɗa rafi shi sun ya aisha ce wannan tambayar ko kuma idan ya raka a hudun nan to manzala yakan tsaya ya huta ya bacci ba sai ya tashi ya kawo hudun nan saboda kaga in yi hudun nan dogon karatu yake kar ma a tambayi kinsu to wanda kan sa manzan Allah sai ya kwanta sai ya bacci in ya kare yin hudu sai ya bacci to shi ne sai aisha take tambayar shi bacci ne yake yi wannan kwanciyar in ya yi bacci ne yake yi saboda mi ta san wanda ya bacci akwai alwallah a kansa ko to shi kuma ya ta sai ga ya yi sallah sai ta ce shin bacci ne kake yi kamun kai wuce din nan koko ba bacci ba ne ba kun fahimci mahangar aisha ku faƙali sai manzan Allah ce ya aisha ya ke aisha inna ainihya ta namani wala ya namu kalfi ce wannan baccin da ke ga yanayi idanuwa na ne ke bacci amma zuciya ta ba ta bacci da haka manzan Allah zai kwanta ya rufe maka ido in ka ganshi a zahiri za ka ce bacci yake har yana min shari amma zuciyarsa irin ta biyu mun gane wannan kuma wasu malamai suna cewa duka annabawa haka suke duka annabawan Allah haka suke abdullahi dan abbas da waɗansu daga cikin malamai suna cewa ru'uyal biya wahayu mafarkin annabawa wahayi ne walau sallatan naum ala qulubihim kana ru'yahum ka ru'ya man Ya yace da a ce annabawa suna bacci irin na sauran mutane zuciyarsu ita ba ta yi bacci to da mafarkinsu ya zama irin na sauran mutane kun gane to amma da yake su zuciyarsu ba ta bacci in suka yi mafarki kamar kana ido zai ne a nuna maka abu to wannan shi ya sanya in yi baccin in yi tashi ba sai ya sake alwala ba kawai zai sallashi zai sallashi mun gane to wannan kaga a nan ya nuna mana cewa manzala yana raka a takwas sai ya wuturi da raka a uku ko kuma ka ce har anan ɗin da ya yi sallah raka a goma ya yi wuturi da raka a ɗaya yadda ka fassara ya amma a malikiya su haka suke fassara da ka gade har yanzu wannan hadisun imam malik yana kujja da shi cewa wuturi raka a dauce raka a ɗaya haddasa ni an malikin an hisham ibn urwata an abihi an aishata ummul mu'minina qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli bil laili salasa asharata raka'a summa yusalli idan sami'a an-nidaa bis subhi rak'ataini khafifataini imamu malik ya karbo daga Hishamu dan urwa shi kuma ya karbo daga wurin mahaifinsa daga aisha uwar muminai ƙwale ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salli bin laili salasa ta raka a. manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance a cikin dare yana yin a goma sha uku raka a goma sha uku sun mai yusalli idan sami an nida a bisubihi sannan yana ƙara yin idan yana ƙara yin sallah idan ya ji kiran sallar asu ba. raka'ataini kafifataini yana raka'a biyu gajeru baya tsawaitawa ba kamar waɗancan na baya wanda yake tsawaitawa ba anan aisha yanzu suna ba mu labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raka'a goma sha uku na baya an tambayi aisha ya manzo Allah yake sallah sai ta ce kanar salatu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yazidu fi ramadan wala fi ghairi ala ida asharata raka'a ce bai wuce raka'a goma sha daya hadisin farko wanda muka fara da shi shi ma labarin da yake bada nan kuma aisha da kanta kuma sai ta ce manzo allah ya yi sallar dare raka'a goma sha uku da ya ji kiran sallar asuba sai ya tashi ya kawo a biyu masu sauki rakatai alfajir kenan kage ta wannan ba ta cikin kiyamun ba ta cikin sallar dare tunda sai bayan alfajir ya ke ta to yanzu ya za ka haɗa waɗannan hadisan guda biyu kafin nan irin waɗannan hadisan wanda kai in ka kalle su a zahirin za ga kamar an samu tanaƙubi abinda ake ce matufka da warwara to wannan sai ya sa waɗansu wanda suke ɗora hadisan manzan Allah bisa ma'auni na hankalinsu sai ce bai yiwuwa da aka kode su roshi hadisi ɗaya ko su rosa duka hadisan guda biyu ko ma su dinga kafa hujja da ire-iren waɗannan hadisan su rosa hadisan manzan Allah sai wannan yana hadisan manzan Allah ba gaskiya ba ne ba domin idan da gaskiya ne ba za a samu tanakufi a tsakaninsu ba wannan masu da'awar musulunci kenan kun ga mutanen nan masu bin wannan da ake ce musu ba zila ba wannan masu ra'ayin ƙura'ani din nan ‘yan ƙalaƙata ake ce musu kun ga waɗansu daga cinsu da irin wannan suke ƙin waɗansu hadisai domin su kala-kala ne akwai wanda sun yadda da waɗansu hadisai waɗansu ne ba su yadda da su ba to irin wannan sai ce wannan yawon hadisin banzan allah ɗin nan ba su inganta ba da guda biyu sai su kore su sannan haka masu fada da addini wanda ba musulmai ba wanda ake ce ma huna ko kuma orientalist da turanci su waɗansu mutane ne wanda ba su da wata manufa a duniya sai bata addinin musulunci to a fikira irin tasu ne ba za ka iya bata musulunci daga wace ba sai ka shigo cikinsa kun fahimta ku lura duk wanda suka yi musulunci banda sai da suka shigo cikinsa su abdullahi dan saba wanda suka shigo da akidu da tunani irin da shi'a daga waje ne daga ciki ne wanda shi har gobe waɗansu malamai ma suna tunanin dama ya shigo ne don ya kawo bandar bayan musuluncin gaskiya ba ne ba to su orientalist da suka fahimci haka sai su zo si da awar shigowa musulunci a ba su kalma su ta karatu su san alkur'ani san hadisi to wannan hadisin da alkur'ani da suka sani da shi kuma za su dinga juya waɗansu ayoyi ko wani hadisin suna shigo da balla cikin musulunci an kama da yawa irinsu kai waɗansu ma sun yi sa'a sun shigo da wannan niyyar sai suka fahimci addinin musulunci shi ne addinin gaskiya sai suka musulunta da suka musulunta sai suka shiru da bakinsu waɗansu kuma za su faɗa ce su da sun shigo da wannan manufa ne amma sai suka gane shi ne addinin gaskiya to irin waɗannan orientalist ɗin su ma suna hujja in an ce me sanya kuke sai su kawo wannan sai ce ga wannan hadisun ya ci karo da wannan hadisun don haka ba hadisi ba gaskiya ba ne ba to kaga me sanya suke ganin ya ci karo saboda ma'auninsu hankalinsu shi ko hadisi inganta shi da rushe shi ba dora shi kan hankali ko tunanin wani ba a ka'idoji ne malamai suka fidda wanda duk duniyar ilimin duniya ta yadda wannan ka'idojin su ne ma'aunan da ake gane hadisi ya yi ko bai yi ba to idan ba da wannan ma'aunin ka auna ba ba za ka roshe hadisi ba to amma su da yake suna aiki da tunani ne kamar yan mu'tazila kamar yan khawarij wanda suna aiki da suna aiki da tunaninsu ne wani lokaci sai ce wannan hadisin ai ina hankalinmu ba ba da shi bai hankali ma ba zai dauke shi ba to hankalinka ya kai shi ina ne idan aka ce kowa ya dora nassi da hankalinsa to ba ran da za a yi wani abu kenan ba ran da za a yi wani abu to shi sanya su nassi ba a bisa hankali ake dora su ba ana dora su ne bisa abinda magabata suka fada ko suka fassara mun gane to kaga nan cin karo ne yanzu aka samu ba cin karo ba ne ba yanzu sai a mika ma malamai masana sisi bayani mutum ɗaya ne ba da labari nan ya ce sha ɗaya ka yi ce ma bai wuce raka a goma sha ɗaya da san mutum ne kuma sai zuciya ya raka a sha uku to kaga dole sai an yi bayani sai a mutane bayani me ya faru haka ya aisha za ta zo ta ce mana manzan allah bai wuce raka a goma sha ɗaya kuma yanzu aisha kuma a again allah ya ƙara mace yarda ta zo ta ce an yi raka a sha uku to malamai sun yi maganganu wajen ƙoƙarin haɗa waɗannan hadisai na manzan allah sallallahu alaihi wasallam magana biyu ce ko uku wadda suka fi wadda ta fi ƙarfi magana ta farko shine idan manzan Allah ya zo zai yi kiyamun lere yana fara buɗewa da raka'a biyu masu sauki gajeru wannan kamar mabuɗi ne kun fahimta don sanya mai nishaɗi akan waccan doguwar sallah da zai to kaga su ba sa cikin kiyamun lere to aisha a wannan hadisin in ma dai ta kirga da su tunda su ma daddare aka yi su kaga in ta kirga da su za zama raka a goma sha uku da. magana ta farko kenan magana ta biyu sallar isha'i bayan ta ana yin sallar nafila raka a biyu akwai ta tana cikin ke raka a goma sha biyu na ake yi a rana cikin sallolin da ake rake sallolin farilla da su to sallar isha'i ana yi mata raka a biyu ana yi mata raka a biyu to wasu malamai suka ce ita ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sai aka hada da kiyamun lalle sai suka zama raka a goma sha uku waɗansu malamai kuma suka ce a a ce alfajiri ce tun da kiyamun lailin manzan allah tana zuwa gab da asuba kaga tsakaninsu da raka a ce alfajiri babu nisa to anan da aisha tashi lissafi sai ta kirga haddasu kaga duk wanda ka dauka cikin ukun nan zai iya warware maka da awar cewa an samu cin karo tsakanin waɗannan ruwayoyin guda biyu mun fahimta to akwai kuma wasu malamai wanda suka ce a kowane hadisin zaman kanshi yake kuma kowanne gaskiya ne tabbas manzon Allah galibin lokacin sa raka'a 11 yake amma an samu lokacin da ya raka'a 13 a kiyamun lairi da aka suka ce banzan Allah a dare raka a sha uku yake wani lokaci wani lokaci kuma ya raka sha ɗaya amma mafi yawan lokutan shi ya fi sha ɗaya ne wannan magana ta ɗan fi ƙarfi mun gane to Allah samu dace ƙala wa haddathani an malikin an makarama ibini suleiman an kuraibin maula ibini Abbasin. anna abdullahi ibn abbasin akhbarahu annahu ta lailatan inda maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu qala fastaja'tu fi arbil wisada wastaja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi duliha فقام رسول Sallallahu alaihi الله عليه وسلم حتى hatta idan ta safatin lailu au qablahu bi qalilin au ba'dahu bi qalilin istayqaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi bi yadihi thumma qara al-ashr al-ayat al-khawatima min surati ali imrana thumma qama ila shin ila sha shannin mu'allaqin minhu fa ahsana wudu'ahu thumma qama yusalli qala ibn abbas fa qumtu fa sana'atu mithla ma sana'a thumma zahabtu fa qumtu ila janbihi fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadahu al-yumna ala ra'si wa akhadha bi uzni al yaftiruha fasalla rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa autara summa staja'a hatta atahu almu'azzin fasalla rak'ataini khafifataini summa kharaja fa subha wannan hadisin imamu na maliku ya karbo shi daga malaminsa mahrama ibn suleiman mahrama ibn suleiman ɗaya ne daga cikin malaman imamu malik ibn alasi shi kuma ya karbo daga malaminsa kuraif wanda shi kuraif maula ibn abbasin yantaccen bawan abdullahi ɗan abbas ne shi quraish yana daga cikin tabi'ai shi quraish ya ga da yawa daga cikin sahabbai ya yi karatu wajen abdullahi ɗan abbas to ya ce na abdullahi ibn abbasin akbarahu abdullahi ɗan abbas ya ba shi labari annahu ta lailatan inda maimunata zaujin da biyu, sallallahu alaihi wasallam hiya halatu cewa shi abdullahi dan abbas wata rana ya kwana a ɗakin maimuna matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam to ka karka ce me ya kai shi to sai aka ce wahiyar halatu halashi ce ina ma'anar hala yar uwar mahaifiyarsa mun gane yar uwar mahaifiyarsa yar uwar mahaifiya kaga ai uwa ce ko alkhala bi manzilatil um uwa ce sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da baban manzan Allah da baban Abdullahi dan Abbas dan gida ɗaya ne to sai ya kwana dakin maimuna lokacin yana yaro ƙarami saboda Abdullahi dan Abbas har manzan Allah ya bar duniya bai daɗe da balaga manzan Allah ya rasu so mafi yawancin rayuwar manzan Allah ya yi ta ne bai kai shekarun balaga ba yaro ne ƙarami a lokacin to amma kun sani ƙa'idar malaman hadisi shi ne idan yaro ya ruwaito hadisi yana yaron shi ba a karba idan yaro ya ruwaito hadisi yana yaro to ba a karba kun gane abinda nake nufi ya ruwaito hadisi yana yaro mini ke nufi e bai kai makallafi ba abin na yawwa a lokacin da zai ba da hadisa yaro ne a lokacin da zai ba da labarin hadisin yana yaro to ba a karba hadisinsa amma idan wani abu ya faru da shi wannan yaron da manzan Allah ya rike wannan abin amma bai gaya ma kowa ba sai bayan da ya balaga ya ce lokacin ina yaro an yi kaza an yi kaza to za a karɓi hadisi mun fahimta to ka ganin abdullahi dan abbas abin ya faru yana yaro amma bai ba da labarin ba sai bayan ya girma mai nuna mana ya girma wanda ya ruto wurinsa kuraif bawansa ne ba shi yantar da shi to ya ce ya kwana ɗakin mai maimuna wahiyar halatuhu halarsa ce ma'ana 'yar uwar mahaifiyarsa ce alzurkani a sharhinsa na muwadda ya ce wannan ya nuna mana cewa babu laifi ana iya kwana da yaro karami a daki daya yaro karami mun fahimta haka ya ce to ya ce fastaja'atu fi arabil wisada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hannu fi duliha manzo Allah sal ya ce shi sai ya kwanta fi arabin wisada a gefen filo shi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da matar sai suka kwanta a tsawon bidoi kun fahimci yadda abin yake eh ai kamar kilo ne haku ai yana da tsawo haku to su sai suka kwanta su manzan Allah suka sa kansu bisa fulan kawun suka kalli nan misali shi kuma sai dawo daga nan gefen fulan sai ya dora kanshi bisa fulan shi kuma kawun sai sai kalli nan mun gane haka yace a yi kwanciyar to ana nan ana bacci ana bacci fa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bacci hatta idan tasafatul layl har dare ya rabi aw qablahu bi qalilin ko kuma saura kadan ya rabi aw ba'dahu bi qalilin ko kuma bayan ya rabi da kadan <laughs> ko gare to yanzu nan wanne zamu kaba a ciki an ce dare ya rabi aka dawo aka ce au ƙariban minu ko kuma ya kusa yin rabi aka dawo aka ce ko kuma bayan rabin daren da kaɗan to kaga wanne za a ɗauka cikinsu ko me ya faru haka ya faru eh eh ya hasaso a kusa rabi ya kusa ya ko ya wuce rabi da karan to ganin an kawo auku nan kuma ba wadansu ba nan kuma ba rayu ba ne bai shauku eh shi ba nan sai ka hada su sai ka hada su sau da hadisun manzala ba abin kofar da wani zai zo ya ce ya haka ko ba haka ba sau da ba kowa yake kallon maganar ba ka san wani da ana karatun hadisi ana haddasana haddasana wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane bayan ce ne sai kawai dauki sandan shi ce to ai shi ya yi gaba cewa ina za ka ana wa'azi ya ce haba abin dijita-jita wa cewa da ya ju daga wajen wane <laughs> kaga shi a wurin shi abin to ai an cewa da ya ju shi ta ko ba jita bai san wannan wane ya ju daga wajen wane ba shi ne ma karfin hadisi tun da ya shi bai san isladi ba so don haka ya ce ya tashi tsakar dare ko kuma kamun tsakar dare da kaɗan ko kuma bayan tsakar dare bayan rabin dare da kaɗan istai kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu nauma sai manzo Allah ya tashi zaune yana kwanci sai ya tashi zaune sai ya ce yamsahu nauma sai yana goge bacci daga idansa mana yana goge idansa kasan mutum ya tashi bacci za a ga kamar bai gani sosai sai ya dan goge sai ya refreshing ganin sai ya ga ya dawo to sai manzo Allah yana gogewa biye da hannunsa sun makara ayati al khawatima min surati ali imran sai manzo Allah ya karanto ayoyi goma na ƙarshe a sura ali imran aya goma ta ƙarshe inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin liqaumin yatafakkarun har zuwa karshen sura sai ya karanta su wannan kuma yana daga cikin zikirin dare wanda ake so mutum yayi idan ya farka daga bacci zai yi qiyamul layli to ana sani da ya farka ya fara da waɗannan abin in ƙiyamun leli zai in fitsari zai yiwu ba zai yi su ba in sahur zai lokacin azumi ne ba zai yi su ba sai in kiyamun laili sai mun gane to makazalla ya karanta su sun makama ila shanni sai manzala ya miƙe zuwa ga salka mu'allak wadda aka rataye a saba a jikin ɗakin can sama an buga mata wuri na ake rataye salka shine kwantena ta ruwa ta fata fatawabba'u minhu fatawadda'a minhu ya alwalla fa ahsana wudu'ahu ya kyautata wannan alwallar tasa yayi ta da kyau shi wannan yaro Abdullahi dan Abbas yana ne yana kallon manzon Allah yayi eh, kama yana bacci summa qama yusalli sai miƙe yana sallah qala ibnu abbas Abdullahi dan Abbas ce yana kabbara sallan nan fa qumtu sai ni ma na miƙe fasana'atu misla ma sana'a ni ma ne irin abin da ya yi mai wanzu Allah ya wanda ya irin shi hmm? eh ya murje irin shi ya karanta awin nan sannan ya je ya alwallah shi ne abin da ya yi to yanzu murji ido an tashi daga bacci sunna ne ko musabi to da ya je shi ma abin da ya yi faƙumtu ilajen bihi sun haftu faƙumtu ilajen bihi ya ce sai ya zo sai ya tsaya gefen mandan Allah sallallahu Alaihi wasallam to gefensa na hagu ya tsaya kamar yadda ya zo a wata ruwaya to kuma tsaya da ya a gefen hagu ya saba ma tsayuwar sallah idan ana sallah liman da mutum daya idan ana sallah liman da mutum daya ina ma muke tsayawa hannun dama hannun dama ku? to shi abdullahi abbas da zo sai tsaya hannun hagu fawada a rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya da hulyumna ala ra'asi yace sai manzan Allah ya ɗora hannunsa a kaina wa qada bi uznil yumna yabtiluhu yabtilha sai ɗora hannunsa a kunne na na dama yace mi yabtilha ayyadlukuha yana dan murza yana dan murza mashi kunne haka kun gane abin da ya faru ya haka Hmm? yana son ya ji ina yake ne shi da ya ji mutum saboda lokacin cikin duhu ne to yana lalibi haka sai ya sai lalubo kunnen shi kaga shi zai ji kamar yana murza mashi kunne ya yi to da ya kama kunnen sai ya kama kan shi sai mai sai juya shi ya ce sai juya sai ya dawo da shi hannun dama mun gane sai dawo da shi hannun dama sai wannan ya babu cewa idan mutum ɗaya zai salla da mutum ɗaya ɗaya liman ɗaya mamu to ɗayan ina zai tsaya hannun dama idan su biyu ne ha sai tsaya bayan shi akwai hujjar haka eh akwai hujjar tsaya bayan liman ko ba hujja ce <laughs> bai hujja ina masu wadda sauran za a tsaya wayan da aka samu manzan Allah ya ce a tsaya bayan shi akwai ruwaya inda yaran su biyu ne yaron farko da sai tsaya hannun hagu sai manzan Allah ya kamo shi sai dawo da shi hannun dama sai ɗayan yaro ya zo shi kuma sai tsaya hannun hagu ɗin kaga sun jera su uku sai kama kawunan sai tura su bayan shi mun gane ita ce hujje to idan akwai mace za su jera ko ita mace baya za ta ce ina hujja hmm, wana hadisi hmm. <laughs> na? gidan wa ya ziyarce ta to sai suka ya eh. <laughs> Eh. idan za a yi sallah kamar da ya ce ɗin akwai hadisu un musulmin ce ba ummu salama mahaifiyar anas manzo Allah ya je gidan su ya mun sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jera da anas kun fahimta sai mama su tana baya to kaga da ita ana jerawa da mace ai da ta jera da anas danta ne amma sai ta je sai shi anas ya jera da manzo Allah ya ta kuma ta tsaya baya guda akwai mace ita kuma tsawonta take yi daga can baya ita kadai to kaga wannan yadda ake yin sahu kenan to sai ana sai ce fa salla rak'atayn sai raka a biyu summa rak'atayn sai ƙara biyu summa rak'atayn sai ƙara biyu summa rak'atayn sai ƙara biyu summa rak'atayn sai ƙara biyu summa rak'atayn sai ƙara biyu nawa kenan sha biyu a shidda kenan sha biyu ko sun ma'autara sai ya kawo wuturi da raka a nawa a da in ka haɗa raka a nawa kenan sha uku sun matsa ja ta a tahun mu'azzin sai manza Allah ya kishin gidan ya zo shi ne sai na bilal fasalla ya zo ya zo ya gaya mai an kira sallah fasalla raka'ataini kafifataini ya raka'a biyu gajeru sun makaraja fasallar subha sai ya fita ya sallar asuba ka ganin ba raka'a da aka samu a goma sha uku ƙalawa amma ɗaya ce wutiri ko ƙalawa haddasa ne an malikin an abdullahi ibn Abibakar, an abihi an na abdullahi ibn kaisin ibn makarama akbarahu an zai zaid ibn khalidin aljuhani annahu ƙala. la'ar muqanna al-lailata salata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fata fatawassatu a atabtahu au fustadahu faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasalla raka'ataini dawilataini dawilataini dawilataini summa salla raka'ataini wa huma dunal lataini qablahuma thumma salla raka'ataini wa huma dunal lataini qablahuma thumma salla raka'ataini wa huma dunal lataini qablahuma thumma salla raka'ataini wa huma dunal lataini qablahuma thumma salla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma thumma autara fatilka salasa asharata raka'a Imam Malik ya karɓo wannan hadisin daga malaminsa Abdullahi ibn Abi an abihi shi kuma ya karɓo daga mahaifinsa anna abdullahi ibn qaisin ibn makhrama akhbarahu shi abdullahi dan qais ibn makhrama ya bashi labari an zaid ibn khalid al-juhani daga zaidu ibn khalid al-juhani annahu qala shi wannan sahabi yake cewa la'ar muqanna al-laila salata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi yau sai na bibi sallar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta dare sai na bibiye shi na ga yadda ake aila an zuran na sai na ga yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake sallah ya ce fata wasattu atibatahu ai atibatu babihi ai ja'altuha kalwisada biwadi ra'asi alaiha ya ce to abin da ya yi shi ne sai ya zo bakin kofar dakin manzan Allah inda yake sai ya sanya tidinkar ɗakinsa ta zama filansa kun fahimci wasai eh mun san tidinka ko a ɗan tulluwa ce ta bakin kowa ko to sai mai da ta filan shi ma'ana ya kwanta sai ya ɗora kan shi a bisa wannan tudinka shi yana daga waje zala kuma yana daga cikin ɗaki mun fahimta saboda yana son ya gaya manzan Allah yake sallarsa au hu ko ko ɗin shi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne muna ya shafi lodin wanda aka yi da gashi irin gashi na sufi a sanya sai a ɗinki sai ana kwanciya bisa shi ne fustar cito sai ya sanya wannan ko dai tudinkan shi ko wannan fustar ɗin nashi don ya ga yadda manzan Allah yake sallah cito suna nan kwanci faƙa ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe afon wannan fuska abin ga suka ce mm, baitun mina sha'ari a wancan lokacin ana amfani da fata mai gashi wajen idan za a yi daki kamar tanti haka sai in aka da itatuwa wanda za a kashe to sai a daddora wannan fatar daga baya to shi ne fustad to idan ka ce fustad kenan jikin bangon ɗakin ya kan kanshi ko kuma jikin takatan cikin abin abinda muka fara fara ta dinkan ɗakin ga abin zai iya ɗaukar haka to ya ce yana nan kwanci faƙabar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai jimin manzan allah ya miki fasalla ɗawila taini ɗawila taini. sai salla a biyu masu tsawo masu tsawo masu tsawo sun masalla taini. sai sake waɗansu raka a biyu wa huma dunan latini ƙablahuma ba su kai wancan na farko tsawo ba sun masallara ka taini huma dunan lateni huma ya ƙara waɗansu biyu su ma ba su kai taɗaɗin tsawo ba sun masallara ka taini huma dunan lateni huma ya ƙara waɗansu biyu ba su kai wancan tsawo ba sun masallara ka taini huma dunan lateni huma ya ƙara waɗansu biyu ba su kai wancan ba sun masallara ka taini huma dunan lateni huma ya ƙara waɗansu biyu ba su kai wancan na tsawo ba sun ma'autar sai ya wuturi ya ce fatilka salasa asharata in ka hada a goma sha uku ke ba in ka hada a goma sha uku ke nan wannan sai ya nuna mana a goma sha biyu suna matsayin kiyamun leli ko kace shafa'i sai kawo guda daya ya yi wuturi da ita da aka har yanzu dai ka ga duka hadisan da maliku ya kawo anan ciki abinda suke nuna maka wuturi da ka haɗe shi da aka yadda manzo Allah yake wutirinsa yana yana yana wuturi da raka'a daya yana yana wuturi da raka'a daya da ita kuma yake kulla sallarsa shi yasa wani hadisi manzo Allah ya ce la witirani fi lailatin ba a wuturi biyu a dare da aka wuturi kullun shi yake son ya zama an kulle sallah da shi amma <clears throat> wani yanayi yana ba dawa manzan Allah bayan ya wuce din yakan kara raka a biyu wani lokaci <clears throat> wani lokaci to wannan sai wani cewa akwai halaccin ana iya nafila bayan wuturi amma dai an fi son wuturin ya zama shi ne karshe shi yasa da aka ce idan mutum ya yi wuturi farkon dare sai ya samu dama ya tashi karshen dare to ya samu ya ƙara yin sallan nafila amma suka ce ba zai sake wuturi ba babu laifi wani lokaci idan manzo Allah ya gama kiyamun laili saboda gajiya har bayan ya wuturi din ba yana kawo raka'a biyu daga zaune ya kawo raka'a biyu daga zaune wani lokaci to kun san akwai wannan hadisi to amma idan ba an karantar da mutane ba sun san da shi kaga ba za ka zo ka yi shi cikin mutane ba wani ya zo ya zo wani gari nan cikin jihar kaduna ne babban gari ne haka cikin azumi ne to sai alwala ya je wani masallaci da zimmar ya sallar isha saboda su matafiya ne sun zo daidai masallacin su kuma suna tarawi sun kusa gama to ashe shi limamin ya riga ya karantar da masu sallah masallacin cewa in an gama wuturi za a kawo raka biyu daga zaune to sai aka yi sa'a suna wannan raka a biyun daga zaune shi kuma wannan bako ya zo zai sallah ya yi alwallah ya je zai shiga ke da sai ya kowa zaune ya ƙara leƙa sai ga haddin liman zaune <laughs> sai ya jiyo masallacin da bai shiga ba ke da ya ce to shi wannan masallaci na suwaye shi abin da ya ɗauka ba <laughs> Allah sai ya to to ni ya zo ya ce min ya je gari za ga abin da ya gani ya ce sallar daga zaune sai ya ce wallah halli ma ba daga zaune yake na ce to wani masallaci ne sai ya kwatanta masallaci a garin ce to a kuma wannan masallaci na ahalin sunda ne ya ce a gaskiya yana ce <laughs> ce gaskiya wannan masallaci shi ne yana ba na ahalin sunda wani ce to yin waye ce to ai shi ne ga shi lalle to sai da nike mashi da sai ai ba wani abu iya yi to kaga wannan shi ne implication ɗin yin wani aiki wanda bai kai matakin farilla ba a lokacin da ilimin wannan abin bai yaɗi cikin mutane ba sai ka jawo fitina sai ka jawo fitina kamar yanzu ne kawai ka shigo da takalmanka cikin masallaci ya halatta ko bai halatta ba ya halatta to amma mi za ka kawo fitina za ka kawo na? shi ya ce fitina za a kawo musamman kaga yanzu yanayin masallaci ya canza zamanin da ake shiga da takalmi masallaci din nan cikin masallacin ba ya ce in aka zo za a salla wani lokaci sai an kori dabbobi daga ciki wani lokaci har da karnuka sai an kora su sannan a zo a yi sahu a yi salla to zuwa nan ka shigo takalmi wani ya ce wani abu to amma yanzu an zo an yi tiles an kawo kafet kawai sai ka shigo da takalmi kaga mutane ba za su fahimce ka ba duk wannan hadisin da za a kawo dan wani yaro ya je ya je wani masallaci nan katsina ya shiga takalman shi wani ya zo ce a har ma ya fara sallai ya zo ce sallabe ta Yeah. <laughs> shi kuma ya kawai na sallah yake sallamewa shi sallah ki ya kuɗe shi ya kama kawon zai cire takalma ce a manzan Allah fa ya ce kaza kafin ya kawo hadisin ba shi ya ida mai hadisi ya ce na san da shi ba sai ka yi ta wallahi ka gani ba hikima ba hikima ciki to kuma ba ya tun yanzu ba imamun nawawi ka duba cikin bulugul mara can kasa mai talikin ahmad yake akwai nan taliki wanda za a gani yana daga can ƙasa <clears throat> wanda wani malamin ahmad yake ya yi to shi wannan malamin a cike yake haka yi towa da ya kawo hadisin sallah takalmi ya ce wannan hadisin imamun nawayi yake cewa wannan hadisin sunan manzan Allah ce ya ce amma yau yana maganar zamaninsa yau in ka ce za ka yi aiki da wannan sunnar har kashe ka ana yi tobi za ka ce a wannan zamanin mun fahimta a tun da dai ya halatta a yi sallar nan ba takalmi ba sai a ta yi ba tun da ba ce in aka yi ba takalmi ba ce ba to duk ire-iren waɗannan hadisan suna buƙatar yanayi da lokaci na yin aiki da su amma idan yanayin aiki da su bai bada ba a wuri kai ka zo ka ce za ka yi su to sai ya kawo fitina a wuri to kuma sai ka auna da fitinar kawar da ka kawo da haƙurinka da wannan sunna wanne ya fi illa ga addini ka yi haƙuri da ka bar wannan sunar a wannan lokacin don mutane ya zauna lafiya mun gane shi ya sa abubuwan da suke faruwa a wannan lokacin ba su da daɗi kuma ba haka ya kamata ba kuma wajibi ne malamai su shiga tetayensu abubuwan da suke faruwa tsakanin malamai ta social media ba haka ake sabani ba ba haka ake magabata yanzu nan ba muwaɗa ce muke karanta ba yanzu nan abu nawa ne aka kawo sai mu ce ga abinda kuma waɗansu malamai suka ce waɗansu malaman nan fa almajiran imam malik ne amma shi bai taɓa jan haushi sun saba mashi ba imamun shafi ɗin nan wanda shi ya tsage mazhabar shi ko kuma waɗansu fatuwan ake jingina masa ana shafi'iyya almajiran imam malik ne to fara suka yi ko gida zage imamul auza'i ɗin nan yana da mazhabar akwai mazhabar auza'i dan dai ita bata shahara ba bata suna ba amma malami ne babban malami wanda waɗansu malama suna goga shi da imam malik suna saɓanin fahimta amma ba zage-zage suke ba ko haɗa har ma don ka fahimci wannan ina ji mai iziya ne yake cewa ya halatta mutum da ke saɓani da shi na furu'a ka bi shi sallah me yake nufi da sabani na furu'a a shafi'iyya in za a yi sallah za a yi haka a malikiya za a saki hannu suka hana bin sallar juna kaga ba ya fada ba ya zage-zage ba to wai yanzu mas'alar sadin da kabbu wai ita ce har ake cewa a zuwa ya mukabala tsakanin malamin da yana da'awar shi ahalin sunna ne wanda za a yi mukabala shi ma yana da'awar ahalin sunna ne me ya kawo mukabala me abin mukawala a ciki waɗannan ilmomin suna nan cikin tafai duk bala'in ka ba ka iya goge su a yi sallah a riƙe hannu ba yana cikin littafi ba a yi sallah a saki hannu ba yana cikin littafi ba to ne za ka iya gogewa ciki sai wannan ya ce shi ga abin da ya karanta kuma shi ya gamsu da shi ya za ka yi da shi ba da za ka yi da shi to kaga ba wanda ne da za a ce a zo a yi wata mukabala don duk mukabalar da za a yi duk mukabalar da za a yi duk yadda wani yake takama yanzu da ilimi in mai cewa a rike hannu ne to wallahi an yi malamin da ya shanye shi ɗari gusa ɗari a ilimi wanda shi kuma ya ce a saki hannu in kuma shi wanda yake ganin a saki ne ba sai a rike hannu ba an yi malamin da ya shanye shi ba ma a kutanta su wanda shi kuma ya ce a rike to me wani abin rigima to wajibi ne malamai su shiga yanzu. irin waɗannan 'yan ƙananan maganganu da allah a daina mai duda su a dai wannan karnin mai kaɗawa a daina mai da irin waɗannan ƙananan matsaloli na addini wanda yara ba kawai suka zauna za su iya fahimtar juna a tsakaninsu amma ce shi ne abinda za a zo ana ta husuma ana ta faɗin maganganu a ce rawani bida ne ko suna ina ruwanka in kana yi ka yi in ba kai ka bari bayan da aka ce in kayi sallah da rawani sallah ka ta yi ko ba ce ba ba'yan da aka ce in baka yi sallah ka fito sai ni na rigima a ciki kai ka ce rawani bid'a ne to shikenan je ka wannan ya ce shi yana kallon sunna ne to kowa ya tsaya mana a fahimtar sa tunda bai yiwa ni na ce ba sunna bane ba ka zo ka maka yana kai mara wannan nan ko kuwa in kuma na ce sunna ne bai yiwa na yi rawani na ka zo ka cire ba to tunda duk ba mai iya ba kowa haka ta Allah abu kowa da fahimtar amma kawai mutane a zo malam a shiga social media a ta maganganu yanzu ha'yan ɗariƙa sun samu suna mana magana cewa suke bana abin da ya sa ban matsa musu kan maulidi ba saboda muna faɗin cikin gida a faɗin cikin gida ya taso shi ya sanya sai muka shagala har aka yi ta maulidi ma ba mu koma ta kansu ba a ce maulidi bida'a ne sai muka dawo cikin gida muna cewa sakin hannu bida'a ne ko kama hannu ne bida'a me ya jawo malaman da suka bude kofa amma malamai su koma littafin dan fodiyo hidayatul dullaf ila tariqis sawab dan fodiyo ya yi bayanai ya yi bayanai na in ka samu saɓani tsakaninka da wannan malami da wancan malami ya yi bayanai na matsayin waɗannan fahimtoci na malamai abinda malamai suke cewa idan dai wani malami ne wanda duniya ta yadda malami ne ya rubutu ya ce kaza sai ka zo ka iske mutum yana wannan abin da malamin nan ya ce to ba ka ce masa ɗan bida to ai mai na bida saboda mai shi karantawa yi to kai ma wanda kake takabar da shi kai aka sauko ba shi kai ma karantowa kai to kowa ya karanto sai dai ta iya yiwuwa wani abin a karanto shi amma ba shi ne abin da ya inganta ba to amma wannan mutumin malamai suka ce ba za ka yi masa fada ko ka ce dan bida ba ne ba sai dai ka wada mashi abin da ya karanto ba shi ne abin da ya fi zama daidai ba ga wani abin da aka karanto wanda shi ya fi zama daidai ba shi kenan an zauna lafiya ba amma malami malamin da ya shekara da shekaru yana ma addini hidima kawai kan matsala ta rike hannu ka zo kada cin mutuncin shi a social media wannan ba daidai ba ne ba wallahi yanzu kawo malam jingir ai di da ba ka san ma to me ma ya haɗa ka da malam jirgin da za ka ce ba ka san shi kuma kowaye kai kayi kaɗan ka ce jingir bai ba addini gudunmuwa a ƙasar nan ba tunan ne za ka ci mutuncinsa ka buɗe baki ka ce jahili ne bai dace ba kawai don ka samu saɓanin fahimta da shi to waɗannan fitintunu ne wallahi sai malamai sun shiga su amma in ba su shiga su ba to wallahi social media za ta kai su tabaro su social media za ta kai su tabaro su su saki karantarwa su koma fada da junansu kawai yanzu malami zai zo ranar juma'a ya hudu ba ana nan ana kallo mi yace wai da an ji abin da ya ce shi kenan wani malami sai ce allah kai mu juma'a mai zuwa shi kuma sai ya hauna ya sai shi kuma ya dai mai da martani shi ma wannan malamin sai ce Allah kai mu juma'a mai zuwa shi ma sai ya hauna shi an dinga kenan so ba za ka tsaya ma kalli me maslahar mamunka ba a wannan juma'ar kai musu hudu ba wadda ta dace wanda za ka fa'idantar da su ka aika da saƙon da kake so ka aika sai fada da ɗan uwanka malami ya ɗauke maka hankali sai ka mai da mumbari wajen fada da malamai da kuma zagi da su ko wani abu kamar haka to kuma babbar matsalar shi ne mu malamai da ya kasance ba mu da mai tsawatawa a cikin mu. idan an ga ana wannan faɗan ya kamata a ce wani malami ya isa ya tsawata ya ce wane da wane ku daina wannan maganar lahala shi kenan kuma sai su biyayya su daina ɗin ba mu da wannan tsarin amma magabatanmu ba haka suke ba huzaifa ibn al yamani da salman farisi an taɓa samun saɓani da salman farisi ya ga huzaifa bai fahimce shi ba yana ta faɗa in maganganu kawai abin da ya ce mashi kai huzaifa wallahi zan gaya ma shugaban ƙasa umar ɗan haddafi ya ce yana faɗa mashi haka daga ranar shi nan shawa mashi lafiya ga ba hoci bai ma kai ga faɗi ba cewa zan gaya mashi amma sai huzaifa ya ga umar ya isa a kan shi ya hana shi su kenan sai shiru da bakinsa saboda suna da tsari na shugabanci kenan umar ya isa ya taka mashi birki to mu yanzu ba wanda ya isa ya taka birki Su sai ga mutum ya fito ya maganganun sauye ba wanda ya isa ya hana shi ya zagi wanda duk yake so ya zaga abin yana daban takaici wallahi su wai malami shi bai kuskure to in malami ya kuskure sai ya zama abin zaki yanzu kwanakin baya malam mansur sokoto ya rubutu na ji da kun rubutunsa ya dan wata magana waɗansu da yawa sai suka fahimci akwai kuskure cikin wannan maganar to amma wannan maganar ina tabbatar muku har yara ƙanana ina san waɗansu wanda suke rubuce-rubuce wanda malam mansur ya ma wuce ka ce tsara da kin iyayensu ne allah amma rubutu wanda in ma kuma ta ilimin ne inda suke takama da ilimi sun yi malam mansur ya shiga wurin kamun su shiga amma irin manganin da suka faɗa a kan shi bai dace ba in babansu ne yi wannan abin za su iya gaya mashi wannan maganar kenan kuma duk ba wani abu ne bai ba da wannan damar fa social media ce ba domin idan da babu ita ai zai shekara uwa ba zai ji shi kama da yake ta zama fitina yanzu zai zauna a ɗakin shi ba ya rikodin sai ya tura a ɗakin zai rubutu ya harba shi kenan sai kowa ya ce su ba ladabi tsakaninmu ba girmama wannan waɗansu abubuwa ne wanda ya kamata duk mai makan mu faɗa mu tsara kanmu yadda za mu dinga rufa ma kanmu mu daina cin mutuncin juna mu zama masu girma kanmu masu girma ra'ayoyinmu dan adam ba yadda za a yi ka hada su kan fahimta guda ɗaya bai yiwuwa dole wani zai fahimta daban wani ya fahimta daban nassi ne zai zo guda ɗaya amma wani zai ce shi ga yadda ya fahimta wani ya ce shi ga yadda ya fahimta ƙaramin misali hadisin banu ƙureza hadisi ne mashuri. manzo Allah ya tara sahabbai ya ce kar wanda ya sallar la'asar sai a banu qurayza sai suka tafi kafin a je banu qurayza sai sallar la'asar ce sai sahabbai suka ce matsaya mai sallah sai wadanda suka ce a manzo Allah ya ce kar mai sallah sai an je banu qurayza yanzu na yi sabani ko ba ya sabani ba to amma wa mai da ma wani raddi ba wanda ya zagi wani ba wanda ya ma wani raddi ku wanda kuka ce a yi sallah a nan ku za ku yi sallah ku mu sai mun je can to Allah ya kiyaye hanya mu za mu tsaya mu yi sallah mu to suka tsaya suka yi sallar su su waɗancan wanda suka ce sai an je can za a yi manzan Allah yake nufi suka je can suka yi sallar su ba wanda ya zagi wani tsakaninsu da manzan Allah ya zo aka gaya mashi bai ce komi ba shi kuma kenan aikin kowa ya yi idan yanzu ne kila sai an yi yaƙi wurin sahabbai ne za su yi tafiya wani ya fahimci a aji azumi a wannan tafiyar wani a fahimtar za a yi azumi ba mai zagin wani kai azumi kake yi ni azumi nake shi kuma wannan yana cin abinci ga wanda ya azumi amma wani bai ce ma wannan dan bid'a bane ba wani ya ce ma wannan kai kasa a abu sunna ba haka za su tafi ana cikin mu'amala har aje inda za a tafi sai na usman dan affan Allah ya kara masa yarka da aka zo makka yana khalifa ya zo makka ya zo sallah kawai sai ce zai cika sallah ne shi shi ba kasar zai yi ba shi cikawa zai ce sai na abla dan abbas sai je ya same shi ya mashi bayani ya ce alaga irin kai daɗe sallan nan fa ka ba ta bi kasar me yasa ka ce haka ce to na gade manzan Allah shi kanshi da ya zo garin nan kasar yi Tun sai mu cika sai da wasu mai ce a a inda ni zan yi sallah cikawa zan yi shi kenan Allah da abbas ya kyale shi da aka kira sallah sai ga Allah dan abbas a bayan sahu na farko yana ciki aka yi sallah da shi aka cika sai da ya dawo hemarsa almarin suka ce alaga ta ba kai ka ce fa cika eh, ƙasar za a yi me ya sanya kuma ka bi shi aka cika ya ce na bi shi ne an cika don kada mu raba kan mutane ya ce domin rabuwa gaba ta halaka ce fitina ce kari shi yanzu ya gwammace ya aja fahimtarsa ya hawa fahimtar usman don kada a raba kan mutane amma yanzu wani su da ke saba ma wani malami ma ji ya hau yana ta yayatawa ai malam wani ba daidai yake ba ga daidai irin waɗannan abubuwan wallahi sai malamai sun yi sa amma inda suka suka suka suka biye ma wannan social media din suka ci gaba da tafiya akan doronsu suna ta sukuwa to wallahi sai ta kai su inda ba za su ifin da kansu ba muna fatan malamai za su yi takatsantsan sannan kuma malamai da Allah su aje makamansu na wannan sabani da ake tsakanin wannan da wancan da Allah malamai su mai da hankali wajen karantar da al'umma abinda yake daidai abinda shi ne za su aikata su samu rahama a wajen Allah duk sabanin da ba kai ka yi shi ba kai ba ka tashi ka gan shi ne kaban mutane kai dai yi wa'azi ka ce ga abinda yake daidai amma kar kai fada da wancan don ya saba maka ka bar shi shi ma karanta yi kuma ya ka fahimta shi kenan sannan duk ƙoƙarin malamai na su haɗa kan mutane akan fahimta guda ɗaya to kuma sani wannan wani abu ne wanda ba ya yi ba mutum ɗaya ne kawai zai yi acibin wannan kuma ya acibin ya tafi shine manzan Allah amma ko sai na abubakar kan komi ya haɗa kan mutane a tauhidi a babin akida ne ba a sabani amma furu'a dole sai an yi sabani sahabbai ma yi yauwa sahabbai ma yi to kaga tunda wani abu ne wanda ya zama ma ɗabi'a ta ɗan adam baka iya hana shi to kabar kowa da abin da ya fahimta shine shine fahimtarsa ta addini mu gane a ba a furu'a muke magana ba abin da ya shafi aqida ba illa iyaka dai kawai kai bayani kai wa'azi ka ce ga abin da kake gani shine abin da yafi zama aula Allah mu sarki ya samu dace so ina ganin anan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mai zuwa da yarda ubangiji sai mu tashi a babi na uku din kenan wa alaikum salam Na. Na. sallar iri ko juma na na Allah ya sauke su na Allah ya sauke Allah ya sauke Allah ya sauke ai yanzu Allah ne ya sauke to shi yasa za a ga waɗansu suka zo sai wani abin sai ne ka sa ido kawai kalla Allah ya sauke